Hierdie is deel 1 is die COVID-19 vaksin, die anti-kris merk. Goeiemôre, ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hierdie is 'n kort reeks van so 2-3 boodskappe waar ek met u wil deel oor 'n baie interessante vraag wat na my toe gekom het. En dit is is die mikroskyfie wat in die COVID-19 vaksin ingesit gaan word. Die merk van die anti-kris volgens Openbaring 13 vers 16 tot 18. Nou ons gaan verskillende goed na kyk hierson en dan gaan verskillende skrifgedeeltes met u moet hanteer sodat ons kan sien of die stellings wat gemaak word, die vrees wat by die mense geskep is in hierdie laaste 7, 8, 9 weke of dit gegrond is op terme van is die mikroskyfie wat in die vaksin sal wees van die COVID-19 is dit die mikroskyfie. En ek wil hê eh, is dit die merk van die anti-kristus. En ek wil hê jy moet die reeks klaar kyk. Moenie na een gedeelte kyk en dan jou eie uh, eh, opinie vorm as jy nie alles gekyk het nie. Dis so wanneer jy koek bak. As jy net die helfte van die bestanddele bysit, dan moet jou koeke vol wees. So kyk maar na die 2 of 3 uitsendings rondom hierdie onderwerp. Omdat ek vir meer as 46 jaar reeds 'n eskatoloog is en op elke vlak van die internet media. Dit is natuurlik Instagram, posts, uh eh, uh eh, Facebook, uh te Telegram, Dropbox. Daar's nie 'n 'n vlak uh op die internet waar ons nie bedien nie. Hierdie boodskappe gaan op al daai vlakke uit. En omdat dit op soveel verskillende vlakke uitgaan, bereik dit soveel miljoene mense reg oor die aarde. En omdat dit so wyd versprei word, is dit so dat mense in hulle miljoene na hierdie boodskappe kyk en luister, vernaam op die op die op die uh, YouTube boodskappe. En hierdie evangelie word dan uh vir baie mense die uitkoms, die woord wat daar is, omdat die goed wat ek preek woord gebaseer is. En mense wat bekommerd is, is dan die antwoord is om dan die vraag aan my te stel. En al wat ek doen is ek antwoord gewoonlik net vrae wat mense aan my gestel het. Daar's mense wat my wil kruisig oor Engelsbak en oor Dani Botha en oor. Dis vrae wat aan my gestel is. Hoe kan ek anders te as om nie die vrae te antwoord nie? En al wat ek hom eers antwoord is met die woord, die geopenbaarde woord en natuurlik met geskiedkundige feite. Uh daar word daagliks word mense gebombardeer met die vraag. En die vraag moes by u opgekom het. Vanaal was ons dink in daai eerste 2 weke van die lockdown. Mense het amper van hul kop afgegaan. Hulle word gebombardeer met die vraag: Is die COVID-19 vaksin die teemiddel vir die uh, uh vir die COVID-19 epidemie? Is dit is dit die anti-kristusmerk? Want er, daar is so baie goed op internet wat sê dat binne in die vaksin gaan daar 'n uh, eh, RFID, dit is natuurlik uh, eh, die mikroskyfie gaan inges, ingesit word in die naald en dan wanneer jy jou inspuit vir die vaksin dan outomaties dan gaan jy met die mikroskyfie ingespuit word. En die mense vra, is dit die merk van die anti-krist? Nou, daar is nie 'n definitiewe bewys dat daar reeds 'n mikroskyfie in die vaksin in is nie. En ons gaan nou die goed kyk. Ek dink wat vir u ook gaan help as u nie gekyk het na die laaste twee gedeeltes van laat julle harte nie ontstel wees nie. Ek dink is deel 14 en deel 15. Laat julle harte nie ontstel wees nie. Daar het ek baie gekonsentreer op die op die koronavirus en natuurlik die verskil tussen die 5G, die koronavirus en dan die uh eh, COVID-19 en die mikroskyfie wat met dit gepaard gaan. Goed. Die vraag is is hierdie nuwe tegnologie wat ons aan blootgestel word nou die merk van die antichrist waarom want dit word lankal reeds voorspel en die internet is vol hiervan dat hierdie teenmiddel of vaksin ook die RFID eh uh, eh, mikroskyfie dis die gewone mikroskyfie sal bevat wat die mense op die aarde dan sal identifiseer en die mensdom beheer. Daar is baie goed wat gesê word rondom hierdie mikroskuifie. Hulle gaan jou brein, jy gaan 'n robot word en hulle gaan jou brein beheer en yes, like julle ouens wat verskriklike skoonmaas het. Julle is al lankal deur daai stadium van geprobeer gemanipuleer word en beheer word. Ek maak sommer net 'n grapjie oor dit. Iemand het eendag gesê, "Prof, jy het die vreeslikste skoonma wat daar was. Jy gelukkig sy is lankal oorlede, maar 'n wonderbaarlike mens gewees." Nee, baie baie baie goeie mense. Daarom kan ek altyd spot oor my skoonma en die uh manier wat hulle die goed doen. Maar baie ander ouens het verskriklike skoonmaas. Ons maak maar sommer grappie. Ag jy weet, dit is op ons wat godsdienst is. Godsdienst is wat uit jou uitkom. Dis iets wat jy aanplak. En dan nou moet ek 'n pause gooi en dan moet ek so staan en dan moet ek so staan. En dis nie waaroor godsdienst gaan nie. Dis nie 'n baadjie wat jy aantrek en 'n das wat jy aansit nie. Nee, soos wat jy is, so is jy. Soos wat jy lyk, so lyk jy. Soos wat jy praat, so praat jy. Soos wat jy leef, so leef jy. Dis godsdienst. As gelowige of ongelowiges, ongelowiges, wat sê u hiervan? Is die mikroskyfie wat in die COVID-19 vaksin gaan wees, gaan wees, hoor wat ek sê. Kom ek stel dit anders te. Is die mikroskyfie, die RFID skyfie wat moontlik, kom ons sê die woord moontlik, groot hoofletters in die COVID-19 vaksin of teemiddel gaan wees. Is dit die anti-kris merk? Wat sê u hiervan? Om werklik te kan bepaal wat werklik in die wêreld vandag in 2020 aangaan, is om te kyk wat sê die Bybel van dit alles. Ons as Jafiste, want ons is nie ons is nie Christene nie. Dis hoekom kan die ander regerings goed jou niks doen as jy Jafis is nie. Want die oues weet nie eens wat hulle dink jy's 'n aktivis. Nee, jy's nie 'n aktivis nie. Jy's 'n jafis volgens die restoration of the original sacred name Bible. Dis hoe die apostels ook na verwys was in die antieke Hebreërs as jafiste. Hulle was aan Jaffa vas. J H W H Y H V H. Dan sit hulle twee klinkers in die A's, dan word dit Jaffa. Y A H V A H. Jaffa en die seun is Jaffa Shua. Yeshua, S A U e A beteken dit redder, verlosser, saligmaker. Na hierdie reeks kom daar 'n baie interessante reeks wat ek met u gaan hanteer. Is wat noem u hom? God of Here? Jy moet nou al begin dink, begin dink. Uh vir die Boeddiste is Boeddha 'n god. Vir Islam is Allah 'n god. Vir Hindu is Vishnu 'n god. Vir die Sataniste is Satan 'n god. En vir die Christendom, wat jou God se naam? Is hy God of is hy Here? of is hy al twee? Ons gaan by dit kom. Ek wil nie moet so lank dink. Jy sien, dis die goed wat saak maak in ons lewens. Die goed wat ek met u deel, is die goed wat saak maak in jou geestelike lewe. Goed. Wat werklik in die wêreld vandag in 2000 aangaan, so ons moet kyk om te sien wat sê die Bybel van dit alles. As jy my Bybel wegvat. Alraai, die Bybel is in my kop. Want ek kom met die woord van ek 11 jaar oud is. Maar as jy die Bybel sou wegvat, dan is die resepteboek weg of my padkaart is weg. Waarheen gaan ek dan as ek nie 'n padkaart het of 'n resepteboek tensy die pad al reeds ken nie? En dit is hoekom ons die woord, die Engels sê dit mooi, we need to apply the word of God or the word of Jehovah of Elohim. We need to apply the word to that which we are teaching. En dis wat die kerk nie doen daar buitekant nie. En dis hoekom die kerk 'n slot aan het. Mense van die kerk het slotte aan. En nou hoor ek die die nuwe ding is daar kan hulle 50 ouens kerk toe gaan. Watter 50 ouens? Watter 50 ouens gaan die pastoor nooi om te kom? Gaan hy die armes eers nooi of nooi eers die groot 10de betalers? Ja, ons moet voorsit. Ek kan jou sê wie hulle gaan nooi? Nie die armes nie. Want as daar 51 is, het jy 'n probleem. Dan kan jy die goed konfiskeer wat op die perseel staan van die van die kerk, alles binne in die kerk en die voertuie en alles kan ek konfiskeer. Dis deel van die ooreenkomste. 50, nie 51 nie. Begrafnisse 50, nie 51 nie. Wie nooi jy? Die gesienis. In hierdie benoude tyd van vrees en onsekerheid het die protestante Bybel skielik die hoofgeskrif in die wêreld geword. Die 1611 King James Bybel vernaam in die wêreld. By ons in Suid-Afrika, die 1933 Afrikaanse Bybel. Ek het 6 of 7 1933 Bybels gehad. Hulle is net so, hulle is weg. Die mense soek die skrif en dan die mees oorspronklikste Bybel wat jy jou hande op kan lê. The restoration of the original Second Name Bible, the Rottenham version. Die een wat verbann is, hy was in 1860 geskryf deur Dr. Joseph Brand Rottenham of vertaal uit die antieke Hebreërs in Engels in en dan in 2005 het die Wêreldraad van Kerk hom verbann en ek wonder hoekom as gevolg van die geopenbaarde name. Jy hoor al die tyd ek gebruik die geopenbaarde name, maar ek gebruik ook die die Babiloniese name ter wille van U. Nou hoekom prof, prof sê jy Babiloniese name? Wel, die naam Jesus kon nie bestaan het nie. Die engel kon nie van Maria en Josef gesê jy gaan seentjie baar en moet hom Jesus noem nie. Dis onmoontlik want die letter He het nie in die Grieks of in die Hebreërs bestaan nie. Die naam Jesus is eers in die 16de eeu geskep nadat die letter He in die 16de eeu invertaal is in die Grieks en die Hebreërs. Hy was Jahoshua in die antieke Hebreërs, die seun. En dan kom die Katolieke en tussen 100 en 127 wanneer die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes skrywe, dan kom verander hulle die naam Jahoshua. Eers verander hulle die woord Jaffa, verander hulle na Kyrios, C U R O I S, Kyrios wat beteken songod. Dan verander hulle ander die naam van Jahoshua na nou, Isios, I E S O I S. Isios, alfees die songod se verwysing en vir 1500 jaar verwys die Katolieke na Isios as Yeshua wat Jahashua wat eintlik Jesus geword het. Isios word Jesus wat Jesus geword het. Daarom sê die Bybel julle bid en julle ontvang nie want julle bid verkeerd. Maar gaan kyk net so terloops. Gaan kyk net wat in jou eie Bybel. Die ou die ou mense het ons gesê see is believing. The proof of the pudding is in the eating. Vat jou eie Bybel. Dan kyk jy na Hosea 2 vers 15 en 16. Hy sê jy sal my nie langer noem Here nie, want dis mos wat ons Afrikaanse mense en Engelse mense God noem. God or Lord, God of Here. Here, ek het eendag na 'n enkele predikant geluister op die radio, dat ek hom nader afgesit het. Dis net Here, sy naam is Here, sy naam is Here, sy naam is Here. Here, H-E-R-E. E. Gaan kyk wat sê Hosea 2 vers 15 en 16. Jy sal my nie langer noem Here nie, hoofletters, maar eerder my man. Want hy sê my Baal. So wat beteken Here? Baal. Vers 16 sê dan verwyder ek die name van die Baals uit haar mond sodat Here by hierdie naam my nie meer genoem wie se hulle? Dis die bruid. Ons ken die bruidegom se naam. Wat van die bruid van die bruidegom? sy naam, sy van. Daarom sê hy dan eh, Johannes 5:43 en ek weet ek is 'n bietjie van die punt af, maar ek ek wil vir julle 'n bietjie lus maak vir dit wat kom in die volgende uh, reeks. Hy sê in Johannes 5:43, ek het in my Vader se naam gekom. Oor sê die een pastoor, hy het in die autoriteit van sy pa gekom. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hy het in sy Vader se naam gekom en julle neem my nie aan nie. As 'n ander in sy naam gekom het, nou wie se autoriteit sou hulle gekom het? ander in sy naam gekom en hom seën aangeneem het. En dis uit Terloops, gaan lees wat sy Spreuke 30 vers 4. Ou koning Salomo het meer geweet as wat ons protestante mense vandag weet. Regtig? Ja. Ja, hy moes die Vader en die Seun se naam geken het. Want hy vra, "Hoe is sy naam?" Hy sê, "Wie hou die wind in sy hand? Wie versamel die die waters in sy vuis?" Hoe is sy? Nou elke keer as die Vader, wie hou die reën? By wie betrou ons om reën te? Die Vader. Hy sê, "Hoe is sy naam?" Hoe is sy naam? Die Vader se naam. Nie A A A M nie, naam. My naam is Hannes. My naam is nie naam nie en A A M nie. En my naam is op die Vader nie. Want N A A M is 'n verwysing, dis 'n titel en en en uh Vader is 'n titel. My naam is Hannes. Hoe is sy naam? Die Vader se naam. En hoe is die naam van sy seun? As jy dit weet, ek wil tog vir u vra of jy dit weet. Net so terloops, dit moet jou lus te maak vir die nuwe reeks. Ja, daar kom interessante goed. En julle al julle mense wat reeds die Restoration Bybel het, julle span nou natuurlik net so breed. En ook daai boek van my, wat jou God se naam. Goed. Ek wil weer die vraag vra. In hierdie tyd is daar benoudheid oor die wêreld as gevolg van die vrees vir die mikroskyfie in die teemiddel of die vaksin wat hulle gaan inspuit. In hierdie benoude tyd van vrees en onsekerheid het die protestante Bybel skielik die hoofgeskrif in die wêreld geword. Mense soek na die woord omdat hulle die antwoorde nie op die internet kry nie. Die antwoorde lê in die woord. Soos ons hierdie reeks gaan hanteer, gaan jy sien die antwoord lê in die woord. Die vraag is: kan ons die Bybel steeds in die 21ste eeu glo? 2000 jaar nadat Johannes sekere goed geskryf het, op die eiland van Patmos 95 na Joshua of Christus. So dit is so 1900 jaar gelede. Skryf Johannes sekere goed in die boek Openbaring en Daniël skryf nog so voor Joshua, 570 jaar voor Joshua. So so 580 jaar voor Johannes Openbaring skryf. Dan skryf hy oor 'n uh, eh, 'n uh, eh, oor goed wat totaal al die mense verstom. En weet jy goed, die goed die, die inligting wat Daniël en Johannes geskryf het, is besig om tot vervulling te kom in die tyd van ons lewe. Mense wat glad nie is aan God glo nie, hulle is besig om na Bybel toe te hardloop om die antwoorde te gaan soek, want hulle is bevrees. Hulle is bevrees. Hulle wil nie gemerk wees nie, want as hulle gemerk is, dan kan iemand hulle dophou. Waar gaan hulle? Waar kuier hulle? Wat doen hulle? Dan moet hulle aan iemand verantwoordig gee. Hulle is mos hulle eie gode, hulle ateëste. Jy's mos God in jouself. Die vraag is kan ons die Bybel steeds in die 21ste eeu glo? Onmiddellik is my antwoord watter Bybel? Nou ek gaan nie baie oor die goed sê nie, maar in die volgende reeks wat ons gaan doen oor noem jy hom God of Here, gaan ek met jou oor verskillende goed praat oor verskillende Bybels. Waarom? Omdat dit voor op die Bybel sê, voor op die boek sê, Bybel. Beteken dit nie dat u Bybel noodwendig uit die oudste tekste, geskrifte en manuskripte uitkom nie. Dis nie te sê omdat hy sê Bybel, jy van die 83 Bybel. Jy van die New King James Bybel, jy van die American Standard Version, International Version. Daar's almal namaaksels. Dis nie dis nie oorspronklike vertalings nie. Dit kom uit die Westcarton Hard Text, die oudste tekste manuskripte Dit kom die meeste van hierdie Bybels wat vandag gelees word, kom uit die korrupte en verdraaide Westcarter Hardtext van 1881 en word genoem die Nestle Alanteks <clears throat> van 1881. En daai korrupte teks het sy weg in meeste Bybels ingevind. Dis nie jou 83 Bybel en jou oorspronklike 33 Bybel. Is daar meer as 9000 skriftuurlike veranderings plaasgevind? Ja. En nou, dan noem jy dit 'n Bybel. Dis 'n komiek man. En dan is daar meer as 18 totale versweglatings. My Bybel sê Openbaring 22. Hy sê as jy een titel verander of een komma of punt weglaat, word jou naam in die boek van die lewe weggelaat of iets byvoeg. Ek gebruik net drie Bybels en ek noem hulle so drie verbroeide Bybels wat uit die oudste tweede eeuse Byzantynse teks geskep was, naamlik die Desiderius Erasmus se teks van 1522 naamlik die Tectus Receptus teks. Nou wil ek net sommer reg hierso sê, so met die verbygaan, ons is nie by die tekste nie. Ons is besig om te kyk na die mikroskoopie en dis hoekom dit belangrik is om te kyk watter Bybel uit wil ons hierdie ding ontleed. Verstaan? Ek kan nie 83 Bybel gebruik nie want ons 9000 skriftuurlike veranderings en daar is 18 totale vers weglatings. So ons moet kyk te wisse na 'n Bybel wat uit die Tectus Receptus uit vertaal was in 1522 van Odysseus Erasmus. Maar hy was ook mos maar 'n Katoliek gewees. En dis hoekom hy toegang gehad tot die Vatikaan. Nou daar's ook goed in ons Bybels, in ons 33 Bybels wat totaal al verkeerd vertaal is. Maar dis nou maar een van die dinge. Dis nie vir u om dit onmiddellik te weet nie. Uh omdat dit my my spesialiteit is vir 46 jaar, weet ek presies ek kan dit onmiddellik ophaal. Kom ek noem gou vir die drie mees oorspronklikse Bybels uh in die wêreld uh, wat uit hierdie oorspronklike tekste uitvertaal is. In 1933 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Bybel en dan die verbande Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version. Nou die Rottenham version se Nuwe Testament kom uit die Textus Receptus, maar die Ou Testament kom by die antieke 10 letter Hebreërs 10 letters, nie 22 of 27 letters nie. So terloops, daar's 258 Hebreëse alfabette vandag. Modern Hebrew alphabets Watter een gebruik jy? Goed, ons gebruik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, mees belangrikste Bybel wat jy ooit kan lê, wat in 1860 deur ene dokter Joseph Brand Rottenham uit die oorspronklike antieke antieke 10 letter Hebreërs, dis die een wat Joshua mee groot geword het, vertaal was en waarvan wat verband is in die wêreld waarvan ek 'n paar oor het. Ons as bruid van Joshua het net die Bybel as 'n lewenspadkaart na die ewige lewe. En dis hoekom belangrik is jy moet weet wat 'n Bybel jy het. Anders dan mag jy dink jy gaan ons op pad na die ewigheid toe. Ja, ewige hel toe ja. As baie van Jafashua glo ons sy woord, glo u sy woord omdat die Bybel verklaar dat Jafa ons Elohim is geen mens dat hy kan of sou lieg nie. Daarom glo ek die woord in elke opsig. Ek glo wat geskryf is in die woord. Ek glo dit al is dit 2000 jaar terug geskrywe. Al is dit 2700, 2800 eh, jaar terug geskrywe. Dit maak nie saak nie. Ek glo dit nog steeds. Hoekom? Want dit is deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, ingegee tot lering, stigting, regwysing tot in al die ewigheid. Die woord is gegee deur die Ruach, geïnspireer. Dit is deur die Vader gegee maar deur die Ruach, die Heilige Gees geïnspireer. Jesu Korinte 13 vers 9 en 10. En ek gaan met hierdie stukkie skrifgedeeltes hanteer hierso wat ons moet besig met 'n Bybelstudie. 1 Korinte 13 vers 9 en 10. Kyk wat sê apostel Paulus aan die gemeente van Korinte. Want ons ken ten dele. Want ons ken ten dele. Nou wil ek sommer hierso reguit sê. Ek is 'n professor, maar ek ken ook nie alles nie. Prof wat sê? Ja. Ja. Ek ken nie alles nie. Tot vandag toe kon ek nie uitvind wat is die sewe donderslae in Openbaring nie. So ek kan nie sê ek ken alles nie. Daar's 'n klein greintjie wat ek nie weet nie, maar by die Vader vir ons gaan openbaar later. Nou sit jy miskien aan die dink. Gaan kyk of jy dit kan uitvind. Wie of wat is die sewe donderslae in die hemel? Want nie een plek in Openbaring of in Daniël word daar my genoem wat doen hulle nie. 'n Donderslag. Wa! Dis daai slag voordat die weer klap daai daai daai daai weerlig Ons het nou ons is besig om te sien in die Openbaringsreeks dat daar's vier vlamme en bliksemstrale voor die troon. Dis wat die woord sê. En dis nou 'n vloekwoord, dis verwysend na die weer. Maar die donderslag, dis nie daar nie. So wat sê apostel Paulus? Apostel Paulus sê ons ken ten dele. En ons profeteer ten dele. Ons praat van dit wat ons uit die Bybel lees en verstaan. Dit kan wees dat die die dinge wat ek leer, ek sit met 'n magdom studente reg oor die wêreld, eskatoloog. Daar's van die ouens wat al gegradeer het. Dis mense wat die insig en die wysheid gebruik deur die roeg in dit wat ek leer. En ek probeer myself iets maak nie. Maar na 46 jaar moet ek sekerlik dink ek weet iets, maar ek weet nie alles nie. En dis ook altyd sê ek is oop vir oortuiging, bring my die woord, maar bring my die drie Bybels wat ek nou genoem het, ek gaan nou nie weer noem nie. Maar nou nie hiersom met uh oom Tom daar van die plaas wat sy eie Bybelvertaling geskryf het 200 jaar terug. Dit beteken my niks nie. Dan weet jy sê watter manuskrip het hy vertaal nie. Uh want daar's 5333 Griekse tekste. So watter een? Ek hoor ouens kom, Ons gebruik die oorspronklike Griekse teks. Wat 'n 1333. Nou kan jy mens een teks noem nie. Ons praat van dit wat ons in die Bybel lees en verstaan. En dis wat ek met u hier gaan deel. En dis hoekom ek baie versigtig moes wees om hierdie reeds aan te bied. Want ek kan nie een ding hier sê vandag en môre 'n ander ding weer sê nie. Nee, dis moontlik dat ek kan. Ek kan dalk. Want vandag verstaan ek ten dele. Ek verstaan vandag wat die woord sê, maar oor 'n week of oor 2 weke of oor 'n maand of oor 6 jaar of oor 10 jaar, mag dit dalk iets anders te wees. Hoekom? Want ons het 'n nuwe openbaring. Die dinge om ons gebeur. Daar seker goed wat in die Bybel moet gebeur voordat die mikroskoopie ingeplant kan word in die mensdom. Miskienlik in hierdie laaste 8, 9 weke van dat die lockdown begin het, het goed so vinnig begin gebeur. Dat Baie mense het vraagtekens gesit agter seker goed wat in die Bybel gesê was. Ek het self vraagtekens gesit oor goed wat besig is om plaas te vind daar buitekant totdat die roog my totaal kalm gemaak het. En ek gaan sit en ek het eers gebid in stil gesit. En dit het nie in een dag gebeur, dit oor 'n tyd lank gebeur. En waar die Vader in sy woord kom openbaarheid weer aan my. Waar ek kom besef, maar wag 'n bietjie. As ons die woord gaan toevoeg, dan kan ons nie verkeerd wees nie. Maar Paulus sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Ons praat van dit wat ons in die Bybel lees, wat ons verstaan. Maar hy sê in vers 10, maar as die volmaakte gekom het, wie is dit? Dis Jahwashua. Dit verwys na sy wederkoms. As die volmaakte gekom het. Waarna verwys Paulus? Wanneer Jahwashua Waarom skryf Paulus self 1 Korinte 15? In 'n oomblik en 'n oomblik sal die grafte oopgaan en hulle wie in Joshua ontslaap het, sal opstaan en ons wat in die lewe is wat breed is, sal in 'n oomblik verander word uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam en saam gaan ons om te gemoet in die lig die breed. Dis waarvan Paulus wie praat. As die volmaakte, wie is die volmaakte? Ja, Joshua gekom het. Wie is dit? Verwys na die wederkoms. Sal wat ten deur is tot nik gaan. Die goed gaan nie meer belangrik wees nie. Om die kennis te hê gaan niks meer beteken nie. Maar dan maak dit nie meer saak wat die mense glo nie, want dan gaan jou hulle gaan jou merk. Jy gaan of die merk vat of so nie gaan jy jou keel afsny. En dis die siele wat jy in Openbaring 6 vers 9 sien, wat hulle sê, "Sorry, ek vat nie die merk nie." Dis ouens wat nie warm of koud was toe hy gekom het nie, maar in die Laodicea se gemeente geleef het. Ons lewe in die Laodicea, Laodicense, Laodoo, verkoud lou in die lou toestand. Was jy koud of warm? Want jy lous gaan jy uit my mond uitspoeg. En dis hoe die godsdienstige wêreld lyk vandag. En dis hoekom meeste kerke slotte aan het. Verstaan jy wat ek sê? So wat gebeur? Wanneer hy gekom het, gaan die Bybelkennis jou niks meer help nie. Die Bybel sê jy gaan gered kan word as jy nie die skeipie wil vat nie op jou eie geloof en op die Bybel, die woord van God woord van Jaffa ons Elohim. Dis al wat jou gaan red. En dan sny hy jou kop af want jy gaan nie die berg op vat nie. Jou siel gaan nie in die bruilofskamer in nie. Hy wag onder die altaar van die Vader. Dan maak dit nie meer saak wat mense gaan glo nie. Jy gaan met jou eie lewe betaal. Nou as jy nie glo nie, gaan kyk na Openbaring 20 vers 4. Daai ouens wat se koppe afgesny is, Openbaring 6 vers 9, hulle sit op trone en op 'n eh, 11 altaars Luister wat gebeur. Jy sien in Openbaring 12 vers 4. Hy sê en ek het trone gesien en hulle het op die trone gaan sit. Wie's die hulle? Die ouens se kop afgesny is. Nee, die bruid. Want die bruid sit as koningseers en priesters. En ek het die siele gesien. Die oomblik toe daar staan en kom op punt. En in daai selfde sinnetjie, Openbaring 20 vers 4. Trone gesien en hulle op die trone gaan sit. Dis die bruid wat verander is wat in die hemel opgeneem is. En ek het die siele gesien wat se koppe onthoop was omdat hulle die merk op hulle regterhand en voorkop nie geneem het nie. Wat ouens is dit? Die ouens in Openbaring 6 vers 9 toe die mikroskyfie ingekom het. Hoor jy wat ek sê? Toe die mikroskyfie ingekom het. En hulle het geleef en regeer saam met Joshua of Christus 1000 jaar lank. Moet jy opklaar aan die ding sit oor die millennium tydperk. Die regeer 1000 jaar lank die kerk op die aarde. In die hemel, kan lees Openbaring 20 vers 4. Dit gebeur in die hemel. En dis die beloning vir die ouens wat se kop afgesny was. Want hulle is nie koningseuns en priesters nie. Die ouens wat op die trone sit, is koningseuns en priesters. Hulle is bruid. Die ouens se kop afgesny is, ons net konings. Maar hulle is nie seuns en priesters nie. Want jy word seuns en priesters deur wedergeboorte en heiligmaking. Net so terloops, ook iets om bietjie aan te dink. Dit beteken dat in elke generasie openbaar die Vader homself aan verskillende mense met sy geopenbaarde woord. Waarom? Want die vorige generasie was nog nie gereed vir die volgende vir die volle openbaring nie. My vader was die vorige generasie in my lewe. Das goed wat my pa geleer het en geglo het wat vandag as ek as hy sou geleef het, ek met hom die goed moes sou gedeel het, sou hy dit heel waarskynlik anders te verstaan het. Hoekom? Want ek is die volgende generasie. Ek lees die Bybel en die Ruach openbaar dit vir my op 'n ander manier. Nou sê jy sê maar die die Heilige Gees is dieselfde. Hy behoort nie anders te wees nie. Nee, maar die goed om jou verander. Ek meen in my pa se tyd toe hy geleef het as jong seun, het hulle die model 4 eh, vorkie uitgebring. Vandag net die ouens wat met die clown model 4 voetjie wil breek wat hom het as 'n souvenir. Die ouens ry vandag BMW's en Mercedes's en al die ander lekker karre. Daar's nie eene wat 'n model 10 voetjie ry nie. Nie as hy elke dag ry kar nie. Want daai karretjie wil nie ry nie, hy moet in 'n showroom staan onder 'n seil. Dis iets wat jy oppas. So, wat het gebeur? Die tegnologie het verander in my pa se tyd na my tyd toe, van my tyd af na my seuns se tyd toe, en sy tyd tyd na sy klein na my klein dog eh dogter toe en na my of na my ander klein seuns toe. So so hoe werk dit nou? Dit verander. In my pa se tyd was die mikroskyf eh, was die die merk van die anti-kris was 'n 666. Dit was 'n tattoo. Want die ou pastoor het gepreek, dis 'n tattoo. Jy sal nie koop op 'n koop sonder die tattoo nie. Jy verstaan waaroor ek praat. Tattoo, daai ding was nog gesond om 'n tattoo te hê. Die dagtans in die tronkvol het, het tattoos gedra. Wat vandag gebeur? Vandag weet ons omdat die tegnologie verander het. Daar's 'n 3G en 'n 4G en daar's nou 'n 5G. En as jy die vorige reeks geluister het van my, laat jou hart nie ontstel word nie. Vanaand 14 en 15 het ek verskriklik baie gepraat oor die 5G tegnologie wat die mense siek maak. Die COVID eh, wat eh, wat eintlik die koronavirus is, want die koronavirus en die uh uh, uh COVID uh 19 is nie dieselfde ding nie. Totaal twee verskillende items met twee verskillende agendas. So wat gebeur? Ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. En dis nie omdat God of Jahwe ons Elohim verander oor tydperke nie. Nee, dis omdat die uitvindsels wat die mense doen skielik die Bybel vir jou duideliker maak. Pro wat sê? Ja. Die feit ek het van seker die laaste 25 jaar, 28 jaar van dit die selffone goed uitgekom het, van dit die rekenaars uit en dit alles in my generasie gebeur. En die ouens het op die maan gaan land in my generasie, kan jy dit dink? Hulle vliegtye gebou wat 800 mense, 1000 mense inlaai. In ons generasie kan jy kan jy dit indink. Nou wat gebeur? Die tegnologie maak ons die Bybel beter verstaan. En dis hoekom ons ook nie moet stupid wees nie. Kyk na die dinge om jou. Paulus sê ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Ons profeteer oor dit wat ons gedoen. Ons teach, ons leer dit wat ons gedink het die regte ding was. En ons sou eh, eh, op 'n tyd vorentoe kom waar dit vir my anderster is deur middel van die tegnologie wat ek nou kan verstaan. Nou moet ek bereid wees om my my my mindset, ons moet 'n paradigm shift. Nou moet ek my kop kan skei. Dit pas nog steeds met die woord. Nou hoekom sê ek die tegnologie verander of pas die veranderings van die tegnologie pas nou in by die Bybel? Dis die Bybel wat verander het, nê? Dis die tegnologie. Maar die verandering in die tegnologie laat my die Bybel nou beter verstaan. Hoekom? Ek het nog altyd gevra, hoe gaan die mense gemerk word? Hoe kan 'n miljoen mense almal 36 op hul hand getatoe het by Pick n Pay instap en 1000 rand se groceries en vleis koop en by die deur uitstap en sê vat dit van die tatoe af? En dan die saboteurs, die ouens sewe dag Adventiste ouens, wat sê die merk is op hul voorkop en op die regterhand, dis die Sabbat merk. Stap met Pick n Pay ook koop 1000 rand se groceries en vleis, dan stap jy net uit en sê vat dit van die Sabbat af. Hulle sê jy onmiddellik in 'n groen baadjie toe vasmaak uh, in jou strip in jou na groen dakkies toe vat, sal dink jy skoekos. Dis 'n merk sê Openbaring hoofstuk 13 vers 16 eh, tot 18 waar sonder hier nie sal koop of verkoop nie. Sien jy daai merk het nie mikroskyfie implanting. Sien 'n tattoo wat nou daar is die die quantum dot tattoo waaroor ons later gaan gesels ook. Ek het dit in die reeks oor laat julle hart in die ontstel word net. So onsigbare mikroskyfie wat hulle implant wat uit uit uh uh uh, uh braas gedeeltetjies dots braas dots en koper dots uit bestaan wat jy nie kan sien nie. Dis quantum dot tattoo. Jy gesê gaan kyk bietjie op die internet na die die inligting rondom dit. So wat kom kom ons kom nou terug. So die tegnologie wat verander oor die jare. Vandag kan ek verstaan en met ek kan nou met boldness sê Joshua kon nie gekom het 30 jaar terug nie. Joshua kon nie gekom het 50 of 100 jaar of 1000 jaar terug nie of 1500 jaar terug nie. Hoekom nie? Daar was nie 'n stelsel om die mense mee te merk nie. Daar was nie 'n stelsel om die mense mee te monitor nie. Vandag kan die moni mense monitor. Wat jy dink jy is hierdie distansie wat ons 1 en 'n half meter uitmekaar hy moet wees en waar ons almal gesigmaskers moet dra. Wat oor dink jy dit? Dis as deel van 'n monetaire 'n eh, 'n eh, 'n eh, 'n monitorstelsel. Sisi TV kameras se goed wat mense dop hou. Ek wil net weet, ons lewe in 'n tyd van Big Brother. Daai jare toe hulle Big Brother op die op die uh, eh, TV's gebring het. Toe so dink almal, ja, dis nou nice. Ou Ferdie, hy het dit nog gewen as ek wel reg onthou. Want ons het gekyk daai dae. Want dit was my belangrik om te weet wat aangaan met die kameras se goed. Wat gaan in die huise aan en hè? As jy 'n wind los, dan weet die hele wêreld het 'n wind gelos. Hulle kon hom net nie ryk nie, dis al verskil. Maar ek wil vir julle sê die tegnologie vandag sit die ouens in die posisie waar as Joshua vandag kom, dan kan hulle môre die mense monitor. Hoekom? Want hulle het die hele wêreld onder 'n lockdown gehad. Daar's nou nog lande wat op totale lockdown is. Ek sê, Daar's lande wat die beste vuurpyle het, wel die beste vliegtye, duikbote en al die goed. En weet jy wat? Daai goed het dis triljoene en triljoene en triljoene. jy kan nie genoeg nulle agtersit wat die wêreld se oorlog toerusting kos nie. En weet jy wat? Daar's nie een skoot geskiet nie, nie een patroon geskiet nie. Al daai miljoene soldate oor die wêreld, daai geopgeleide weermagte, die ouens met hulle radars en al hulle, hulle het doodstil gesit. Hulle almal sit vandag met maskertjies. Hoekom? Hulle is onder totale lockdown. Die wêreld word beheer deur 'n klein groepie mense op die oomblik. Kom kyk na my reeks. Laat julle hart in die ontstel word nie 14 en 15. Op die oomblik is die duiwel besig met 'n stelsel waar hulle kom om dan te kom sê dat uh die mense moet die mikroskoop nie vat in die vaksin. Daar's nie 'n ding wat sê daar's 'n mikroskoop hier in 'n vaksin op die oomblik nie. Daar's nie een mens wat al 'n vaksin gevat het wat my kan kom en sê prof, hier sit die hier sit die mikroskoopie wat hulle my ingespuit het nie. Want 'n vaksin spuit jy nie in jou hand in, jy spuit hom in jou arm in. So waar gaan die die skoopie nou sit in jou arm? Sien wat die Bybel sê nie. Kom ons kom terug. Die tegnologie vandag rondom die internet en die CCTV kameras en die en die satelliete en al die goed. Sit die tegnologie in die plek waar die anti-kris as die wederkoms vandag plaasvind. Alhoewel die wederkoms nie vandag kan plaasvind nie. Hoekom nie? Want ek preek dit al vir die laaste 35 jaar. Wel die verbond moet gebreek word. Daar moet 'n verbond gesluit word. Die verbond verbond is nog nie gemaak nie. Verstaan? Maar daar's nou 'n nuwe ding wat ek nou hoor dat die verbond het sopas aangesluit. Uh Trump het nou skielik want Trump is nou die anti-kris. Uh Trump het nou die die hele koninklike huis onder huisarrest geplaas en hy die paus onder huisarrest geplaas en daar's die die vensters ek het net die video's gekry die die YouTube en die en die vensters is toegeplak van die van die van die paleise en daar's 'n nuwe King George III of wie hy ook al is en toe kyk ek na sy video wat die King George is hy twee pelle hulle sit met brandewyn en drink en hulle lag hulle uit die nuwe King George en intussen het hulle die die paleis toegeplak omdat die koningin moeder te oud is en hulle is bang sy kry COVID-19. Hulle wys die hek voor van die paleis en hulle sê die embleme is afgehaal van die koninklike embleme. Maar as hulle pas of hulle mooi kyk, daar's twee hekke. Die een hek het 'n koninklike embleem op, die ander een is nie. Hoekom nie? Want 'n delivery trok, 'n afleweringstrok, het die hek raak gery en hy die embleem, die skild van die embleem, het hy stukkend gery of eh, ver, vernietig of het hom bes, beseer of hy uit hom uit hom uh, eh, beskadig dis die woord wat ek soek en dan die ding afgaan om te hard lief maak en skielik is dit die enter, hele internet vol die paus is onder huisarrest geplaas die paus die god van die aarde die pontifex maximus the vicar of christ en trou sit hom onder huisarrest ag asseblief man ek het vir iemand wat ek vir 'n paar mense gesê het As jy daai sterk glo wat op daai video's deurgekom het, dan kan jy glo dat rooi kappetjie by die sewe dwergies gaan eet en een van die sewe dwergies het al geryp. Sy verwag op die oomblik, jy ja, weet nie wat die een van die sewe is nie, maar sy verwag een van die sewe dwergies se kleintjies. Dan kan jy jy kan dit eerder glo. Weet, die mense weet nie eers dat die paus, die wit paus met sy wit klere, is nie die paus nie. Hy's die gedaante van die kerk. Hy's die mondstuk van die kerk. Die Rooms-Katolieke Kerk word beheer deur die Jesuïte orde en die Black Pope. Nou skielik die Trump die paus onder haar is. Waar's die Black Pope? Waar's die Jesuïte orde? Die grootste mag in die wêreld. Ek het vir iemand gesê, sê vir my, noem my 'n land in die wêreld. Praat van Rusland en eh, van Engeland en ek praat van Amerika, ek praat van China. Noem my 'n land in die wêreld wat 100 voltydse ambassadeurs in 'n land het. Daar's nie een land wat 100 voltydse ambassadeurs het nie. Maar die Vatikaan, die Rooms-Katolieke Kerk, het in en om die Vatikaan 196 voltydse ambassadeurs. Nou wat soek 'n kerk met 196 voltydse ambassadeurs? Wel, dit is die Rooms-Katolieke Kerk wat beheer. Dis die Romeinse Ryk wat oor die Katolieke Kerk geheer het tot 570 na Christus. Toe raak die Ryk weg, toe skuif die kerk wat in die Romeinse Ryk in 34 na Christus of Joshua, dan skep hulle die Roman Catholic Church Rome na die Romeinse Ryk. Catholic United uh, uh, uh, algemeen en Universal Roman Catholic Church. Roman beteken na verwys na die staatskerk. Catholic beteken United en Church beteken Universal. So en dan vir die volgende 570 jaar beweeg die kerk onder die Romeinse regering die magtigste regering wat ooit in die wêreld bestaan het, die magtigste ryk wat ooit in die wêreld bestaan het, die Romeinse ryk, die een van eister, die die uit die eister en klein, die, die eister, die kuite. En dan dan raak hy soos mis oor die son weg. Nee, al wat gebeur het, die kerk het bo die Romeinse ryk ingeskei en sien die Jesuïte orde en vrymessalary bestaan die Romeinse ryk vandag nog steeds al verskil is hul te godsdienstige baadjie aan en ons noem dit die Roman Catholic Church. Nee, vandag praat die ouens van the Holy Roman Church, uh, the Holy Catholic Church om Angus, the Holy Catholic Church. Die Holy Catholic Church nie, Roman Catholic Church. Maar die woord Roman moet weggevat word dat hulle nie verstaan as die Romeinse ryk nie. Hoekom is daar 176 196 ambassades in in Rome in die Vatikaan? Wel, dit is die die Romeinse ryk word dis is dis die ryk, dis die grootste ryk in die wêreld met 'n godsdienstige baadjie aan en die ouens sit vas aan die slaap. So wat sê ek dat elke generasie, om Paulus sê ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar dinge verander. En skielik kan ek verstaan en u kan vandag verstaan in die tyd waarin ons lewe dat hierdie generasie besef dat ons is die generasie waar die wederkoms kan in plaas vind waar Joshua gaan kom. Ons is 'n generasie wat kan verstaan as gevolg van die tele, van die van die van die internet en as gevolg van die satelliete en die en die en die waarnemingsmeganisme, selfone dat jy vandag gemonitor kan word. Almal worry oor 'n mikroskoop, maar die hele wêreld sit met selfone. Ek kan my selfoon afskakel. Dan ry ek hier vanaf Durban toe en ek kan gemonitor word met 'n afselfoon soos wat ek ry tot hier in Durban. As ek in by in in enige plek stop. As ek in Harry Smith stop om 'n koeldrank te drink, dan weet hulle ek het in Harry Smith gestop. Die sein toring daar's krag nog steeds in jou battery van jou van jou uh selfoon. En hulle kan jou monitor presies waar jy was. So met jou selfoon. So wat sê ek vir u? Paulus sê ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Nou my pa het goed geskryf en geprofeteer. Ek het goed geskryf en geprofeteer. Vandag verstaan ek dit baie beter. Hoekom? As gevolg van die tegnologie. Wat nie daar was toe ek 'n jong seun was nie. En ek sal dood wees as die wederkoms nie plaasvind nie. Dan in my klein seuns se tyd gaan daar goed gebeur. Wat heel dan gaan die selfone gelyk soos die ou Nokia selfone. En daai daai groot selfone wat soos bakstone gelyk het, dan gaan dit dalk net so groot wees. Vandag het jy eers jou selfoon nodig, jy koop 'n horlosie. Dan het jy jou selfoon op jou horlosie. Jy kyk na die tyd en dan kan jy praat hier. Kyk net die tegnologie. Daai groot instrumente word so groot, word so groot, word so groot. En dit als werk na die mikroskyfie toe. 'n Kontantlose stelsel. So ek wil weer vir die ouens sê wat al hierdie uh, gadgets, hierdie ek wil ek, eh, ek wil eintlik sê hierdie groot uh, scams wat op internet is wat rondgestuur word as die waarheid. As die as die as die goed wat waar is, doen ten minste eers jou huiswerker gaan kyk na die goed. Ek het vir iemand gesê hierdie ding met die koningin en die in die in die paus wat onder haar huisaries is. Weet jy wat? As dit die 1 April was, dan was dit die beste April Fool joke wat daar ooit kon gewees het. Die ironie van die saak is omdat ek navorsing doen. Ek kyk BBC TV, ek kyk CNN TV en ek kyk na Sky News. Dis want op ons TV kry natuurlik nie die inligting nie. Ons word mos gekamouflage. Ons word weggesteek. Toe ons Sky News kyk, kwart oor 3 maandag, toe wys hulle die koningin waar sy staan, blaken gesond. En sy met die mense kommunikeer. Sy is onhuisgaris. Ek wil net vir julle sê dat wanneer ons hierdie tipe propaganda uitstuur, dit saai verwarring, maar dit is gewoonlik by mense wat nie weet nie. En dis hoekom ek soveel van hierdie boodskappe gekry het. Ek wil tog sê vir die die goed doen, doen jou eie huiswerk. Gaan kyk waar kom die bronne vandaan. Goed, so wat sê ek nou vir ons? Elke generasie ontdek nuwe waarhede. En dis nie omdat die Bybel verander het nie, dis omdat die tegnologie verander het. Maar die tegnologie het nie goed wat nie gebeur. Dit pas in by die, wat die woord sê. En dit bring die waarheid, die Bybel. So naby aan die waarheid. Hulle sê in die lockdown tydperk was daar in Europa nie genoeg King James Bybels te koop nie. Hulle kon hulle nie meer kry in winkels nie. So vinnig het die mense hulle van die rakke afgekoop. Hoekom? Want die mense het die antwoord skielik in die Bybel gaan soek. Want almal het gedink by die tyd is ons almal gemerk met 'n mikroskyf hier. Weet jy wat? Daar's seker goed in die Bybel wat moet gebeur voor dit kan gebeur. En daai goed het nog nie gebeur nie. En dis wat ek met jou gaan gepraat. Goed. Elke generasie, die vorige generasie was nog nie gereed vir die volle openbaring nie. Kyk maar na die profeseë oor Daniël wat so 650 jaar voor Johannes voor apostel Johannes geprofeteer het. Dan kom Johannes 95 na Christus op Joshua en hy profeteer nou selfs oor die dinge wat in hierdie 21ste eeu besig is om te gebeur. Wanneer ek as 'n jong seun in die kerk gesit het en die pastoor het die boek Openbaring geïnterpreteer volgens hulle dit met die tegnologie van daardie tyd kon verduidelik het. Die merk van die anti-kris, soos ek gesê het, die pastoor gesê, was 'n uh, eh, drie-sesse. Wie? Hulle het gedink dis reg. Want hulle het ten dele geprofeteer omdat hulle die skrif ten dele verstaan het. Al ons lewe lank het meeste van ons mense in hierdie wêreld die Bybel gelees en verstaan dat volgens die Bybel die ewige woord van Jaffa ons Elohim daar eers 'n 7 jaar groot verdrukking of dat daar eers 'n 7 jaar verbond gesluit moet word. Dis ons almal se koppe gewerk het. Daniël 9:27. Ek preek dit tot vandag toe. Daar moet 'n finale verbond gesluit word. Daniël 9:27 gaan lees hom of kom beter, dan gaan ek hom vir u lees. Maar soos ons dit lees, wil ek sekere goed met u deel. Onthou wat ek nou gesê het. Ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Daniël 9:27 vers 9. En hy Ons het altyd verstaan dat hierdie is dieselfde persoon, die hy wat volgens Openbaring 17 vers 1 tot op die water sit en regeer, naamlik die Rooms-Katolieke paus. Openbaring hoofstuk 17 vers 1 praat van die Babiloniese hoermoeder wat op die water sit en regeer oor die dier met die sewe koppe en die 10 horings. Hy vra altyd hoe sit sy en regeer hierdie Babiloniese hoermoeder, hierdie Antio. Hoe sit sy? In 'n boot en 'n kanoe en 'n skei en 'n op 'n hout op 'n plank nee. He? Openbaring uh, eh, 17 vers 5 uh, 15 sê vir ons dat die waters wat jy sien is mense, volkere, nasies en tale. So wat doen sy? Sy regeer die dier met die sewe koppe en 10 horings is lande, mense, volkere, nasies en tale. Sy sit oor die waters, sy water in 'n glas nie. Kry my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring en ook vasgevang in die anti-kristusstelsel en ook uh uh is Armageddon. Ek dink dit sê is Armageddon. Ja, twee sterre van die boek van Openbaring is dit Armageddon en vasgevang in die anti-kristusstelsel. Jou oop val so op die tafel, beloof dit. Vers 9 Daniël 9:27 en hy ons het altyd verstaan dit is dieselfde persoon. Daar is baie ander kerke wat natuurlik glad nie glo nie aan die tekening van die 7 vir 7 jaar verbondsweek nie. Is dieselfde persoon wat op die water sit wie na 1230 dae die vredesverbond sal breek en homself dan as die anti-kris of die dier van Openbaring 13 vers 1 tot 10 sal openbaar. En dan almal wat dan nie weggeruk is tydens die wederkoms van Jahweh Jesus Christus by sy bruid nie, dan eers die merk gemerk sal word met die mikroskyfie implanting volgens Openbaring 13 vers 16 tot 18. Dis hoe dat die mens om dit gedoen het. Ek gaan nou vir jou die skrifgedeelte lees in Daniël 9:27 en dan kan ons kyk hoe pas hierdie goed in mekaar. Hy sê en hy sal een week lank met baie 'n sterk verbond sluit. Wie's die hy? En wie's die baie wat hy 'n sterk verbond mee gaan sluit? En gedurende die helfte van die week, 'n week is 500 2520 dae. In die middel van die week. Een week is 3.5 jaar, 3.5 jaar. 1260 dae, 1260 dae. Die week is 84 maande, 42 maande, 42 maande. Tyd tyd en halwe tyd, tyd tyd en halwe tyd. Hoekom wys ek so? Want hy gaan in die middel van die week gaan hy die verbond verbreek. Volgens Daniel 9:27. Kyk wat sê hy mooi. Hy sê hulle sal sterfverbond sluit vir die week of 7 jaar, 2520 dae of 84 maande en gedurende die helfte van die week, presies in die helfte van die week, sal hy slagoffers en spysoffers laat ophou. So wat het hierdie eerste 3.5 jaar gebeur? Was dit groot verdrukking? Nee. Hy slagoffers en spysoffers laat plaasvind. As jy my nooi om Saterdag te kom vleis braai, is ons vriende of vyande? Ons is vriende. So wat het hier gebeur? Hulle vleis gebraai vir 3 en 'n half jaar. 1260 dae. Uh 42 maande, tyd tyd en 'n halwe tyd. Dis 'n tyd van slagoffers en spysoffers. Hy sê en dan sal die verbond gebreek word. En op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees. Sê my, was hierdie die tyd van die vleuel van gruwels? abomination upon desolate. Nee, dit kan nie wees nie. Want jy kan nie vleis braai en groot verdrukking gelyk hê nie. Jy kan nie die pouse wat in die tempel sit en naamlik Israel offers brand en groot verdrukking hê nie. So hierso is die ouens nog nie gemerk by die merk van die anti-kristus nie, want hy's nog steeds die Pontifex Maximus, hoof van die kerk, hoof van die staat. Hy's nog steeds the Vicar of Christ hierso. Hy's God verteenwoordig op die aarde. Wie sê dis die paus? So wat doen hy hierso? Hy sit in die tempel en hy brand offers, naamlik Israel. So wat gebeur? Dan gaan hy die verbond breek, slagoffers en spysoffers sal ophou en dan sal die gruwels van die verwoester, die vleuel, dit sal op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. Hy sê nie hier was 'n verwoester nie, van hier af hiernatoe gaan 'n verwoester wees die volgende 3 en 'n half jaar volgens Daniël 9:27. So hierdie eerste 3 en 'n half jaar, jy moet nog regte half net een halwe breinsel hê. As jy steeds kan glo dat hierdie was 'n tyd van verdrukking geweest, of daar was 'n tyd van verdrukking voor dit. En onthou wat ek gesê het, ons het maar net die padkaart, ons het net die resepteboek. So, of jy moet glad nie Afrikaans kan lees nie of Engels kan lees nie, want hieso sê hy, hierdie was 'n tyd van vals vrede geweest. Want in die temp, in al my boeke sê ek, tyd van vals vrede. Hoekom? 'n Gedaante van godsaligheid waarvan die krag verlore gegaan het. En dan sal hy slagoffers en spysoffers laat opbou. En van hier af hiernatoe sal daar nou 'n verwoester wees. En wel tot aan die einde. Die einde van wat? Aan die einde van die groot verdrukking. So waar begin die groot verdrukking? Verbond word gesluit. Ons kom van hier af. Verbond word gesluit. Is die groot verdrukking hierso? Tyd van vals vrede. Hier word vleis gebraai. Dan sal die offers en spysoffers opbou. Die wederkoms vind plaas volgens Daniël 9:27 na 1460 dae, 3.5 jaar, 42 maande tyd tyd en halwe tyd. Nou word die nou skuif my hand na die middel toe van die week, soontoe, nou. Nou is daar 'n verwoester wat daar nie was nie, 'n verwoester daar 'n verwoester wees, 'n verwoester. Wie is dit nou? Die paus, die vredemaker van die aarde, die god van die aarde openbaar hom nou self as die anti-kris. Hy is weggetrek, Heilige Gees is weggetrek en nou begin die groot verdrukking. So waar gaan hulle die mikroskyp die implant? Hierso, na die oomblik wat dit die bruid weg is en die Heilige Gees die Ruach HaKodesh weggetrek is. Dan eers is daar mag dat hierdie vals hierdie uh uh god van die aarde, die Vicar of Christ, nou homself openbaar en nou is hy 'n verwoester. En nou gaan hy die aarde regeer. Deur verskillende goed wat hy gaan doen, deur die tegnologie wat nou alles in plek is om die mensdom weer te beheer. Van waar kom weer dit? Hier van die middel van die week af verder aan. Ek dink wat ek hier gaan doen, ek gaan net hierso stop. En in die volgende uitgawe gaan ek nou nie al hierdie goed oopbreek nie. Ek gaan net na dit verwys en dan gaan ons aan. Maar dit is uiters belangrik dat ons moet sien wat moet gebeur voordat die mikroskyfie as die merk van die anti-kris op enige mense ingeplant kan word. Anderste lieg die Bybel. En dan moet ons hom opskeer en in die asblik gooi. Want ons te vergeefs dan Bybel gelees en geglo met ons hart en ons lewe, ons siel en ons verstand en alles wat in ons binneste was as die Bybel kan lieg. My Bybel sê dat Jahwe ons Elohim, die Here God, is nie 'n mens wat hy kan of sou lieg nie. Sal hy iets sê en nie waar maak nie. Maar ek wil iets by sê. Ons moet ook versigtig wees met die vertalings wat plaasgevind het oor die jare. Hoe goed ingebring is om struktuur te gee aan sekere van die rooms-katolieke dogmatiek en dit is nie almal wat dit weet nie. En dis hoekom ek met u oor hierdie goed wil praat. Vrede in die mooi naam van Jahoshua. Hier stuur die boodskappe uit. Sê vir die mense. Uh ek wil vra op ons YouTube gaan en gaan describe, gaan gaan sit tik in daar. Word dit beskryfsie eienaar. Dit kos jou nie geld nie. Al my nuwe boodskappe, daar word weekliks, ek doen 2, 3 boodskappe elke week. Dit gaan outomaties word jy in kennis gestel. Dit lê daar. Jy kan dit jy hoef nie eens te gaan soek vir dit nie. Jou foon sê jou laat weet, dit is daar. Uh, gaan na ons webtuiste toe www.jafashua.co.za. Gaan kyk daarso, daar's 'n artikel wat jou God se naam reg bo as jy klik dan se maak hy oop en hy sê daarso lesings, oplesings. Daar lê 2 jaar se WhatsApp as boodskappe, leringe. Jy het nie nodig om dit van die selfoon af te kry by pastorie ka my vrou nie. Jy kan alles daar kry uh kry die restoration of the original sacred name Bible terwyl daar nog 'n paar oor is. Daar gaan 'n tyd wees wanneer hulle nie beskikbaar gaan wees nie, wat die voorraad uitgeput gaan wees. So op die einde van die dag gaan ons hê moet bid vir die bediening. Uh as jy kan help ons ondersteun finansiëel aan hierdie bediening. Ons het dit nodig om hierdie bediening aan die gang te hou. En wees aan die brand. Maar weet een ding verseker, die verbond is nie geteken nie. Nie op die stadium nie. So die horlosie het nog nie begin tik nie sodat ons by die breek van die verbond uitkom nie. Vrede vir u. Moenie die volgende uitsending mis nie. Maranatha, Jahoshua kom weer. Laat dit so wees.